វិសច្ចនីចតារោផន្តេ4យ៉ាងណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបតា4យ៉ាងនោះអ្វីខ្លះនោះថែសូមឆ្លើយគិតទៅសួររហូតមែនញោមណោះអាត្មាវាធ្លាប់ឃើញ ទេសនាជាមួយលោកអង្គដតីខ្លះលោក មានការ ហៅថាចប់ពីមួយសនួរទៅមួយសនួរ ទៅលោក មានការជួយខ្លះ ជួយផ្សេងផ្សេងពីនឹងអីបន្ថែមបន្ថយមួយម៉ាត់ពីរអីទៅធ្វើឲ្យ អ្នកឆ្លើយនឹងមានកម្លាំងដែរប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់នឹងនៅថែសូមឆ្លើយទៅរហូតចឹងអាត្មាមិនសូវហ៊ានប្រកែកប្រមាណទេញោមពីព្រោះចាញ់មៀតចាញ់គីឡូគេផងប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់មើលឲ្យច្បាស់ទៅភ្លើងទៀនខាងកណាចិត្តអស់ហើយបានន័យថាខ្ញុំកណាត្រូវទៅជាប់មុនហើយអត់ក្រោយមែនប៉ុន្តែអញ្ចឹងឆេះមុនអញ្ចឹងលឿនឥឡូវប្រគុណម្ចាស់ ឧទ្ទិសមាន4យ៉ាងញោមទី1គេហៅថាដើម្បីឧទ្ទិសផល បានញោមជួយចាំទាំងអស់គ្នាប្រកបទៅដោយធម៌4ទី1គេហៅថាឲ្យយើង នឹងទេសចរិតតាធ្វើកាយវិចាចិត្តឲ្យស្អាត បរិសុទ្ធ បានន័យថាឲ្យយើងសមាទានសើធ្វើចិត្តឲ្យល្អកុំឲ្យធ្វើបន់ឧទ្ទិសឲ្យម៉ែបដាឆ្លោះគ្នាបងប្អូនបដាប្រកែកប្រណាំងគ្នាត្រង់អាខ្លះមកអាខ្លះមិនមកអាខ្លះចេញលុយតិចអាខ្លះចេញលុយច្រើនអាខ្លះមកជួយធ្វើអាខ្លះមិនមកជួយអាខ្លះមកដែរមកអង្គុយតែប្រាជ្ញគ្នាហើយទៅលអ៊ូទៅតមធ្វើទាំងខឹងអានឹងមិនល្អទេអញ្ចឹងធ្វើចិត្តឲ្យវាស្អាតអ្នកណាជួយក៏មិនជួយអីក៏កុំទៅបាច់ប្រចាំកុំទៅបាច់ចំណែនធ្វើឲ្យឪពុកឲ្យម្ដាយអ្នកណាធ្វើនៅក្នុងបានអ្នកណាមកធ្វើក៏អត់ទៅ អញ្ចឹងទី1ធ្វើចិត្តឯទី2មាននឹកដល់ឪពុកដល់ម្ដាយធ្វើទៅនឹកដល់ឪពុកដល់ម្ដាយថាឪពុកម្ដាយនឹងគាត់ទៅនៅឯណាគាត់ស្លាប់ទៅឈ្មោះអីឈ្មោះអីដល់តែនឹកឃើញអញ្ចឹងហើយទី3នឹកដល់គាត់គ្រាន់តែនឹកទៅទេគេហៅថាដឹងតគុណដឹងដឹងអត់មានដង កាប់អីមិនទាន់កើតតលដឹងមានដងហើយអញ្ចឹងបើដឹងគុណគាត់ហើយត្រូវទៅរកទេយវត្ថុមក ហើយចង់ឲ្យគាត់ហូបបាយរកបាយមកចង់ឲ្យគាត់ហូបនំបញ្ចុករកនំបញ្ចុកមកបើចង់ឲ្យគាត់ហូបបាញ់ឆៅរកបាញ់ឆៅមកមិនចឹងញោមណាចង់ឲ្យគាត់បានសពុតខោអាវរកសពុតខោអាវមកអាហ្នឹងអង្គ3ដល់តែអង្គទី4បានមកហើយមិនមែនឧទ្ទិសទៅភ្លាមបានតែហ្មងទេតលប្រគេនសិនជូនសិនប្រគេនទៅពីខុន ប្រគុណម្ចាស់ភិក្ខុសង្ឃប្រគេនឯផតសិនជូនទៅយាយតាជូនឯផតសិនណែបានធម៌4នឹងបានឧទ្ទិសទៅបានបើមិនតន់ឆ្លងកាត់ធម៌4នឹងទេឧទ្ទិសទៅអត់តន់បានទេណាអង្គម្ចាស់ប្រគ្រូត្បូងថ្មបប៉ៃលិនសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអនុថែប្អូនឃើញថាត្អូនត្អែតកតងនឹងមហាថែចេះតែស៊ូ តែមហាថែមានទួនាទីភរៈភ្នាក់ងារផ្នែកបៃខាងសួរឥឡូវសួរទៀតដែរអនុថែប៉ុន្តែអនុថែបកែដោះស្រាយណាស់បាន ជាមហាថែចេះតែបកែសួរអនុថែប្អូនដោះស្រាយពីមួយសំណួរទៅមួយសំណួរនឹងរឹតតែពីរសរឹតតែមានន័យតាក់តងទៅនឹងការឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់អ្នកស្លាប់ខ្ញុំកណាឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាញាតញោមខ្លះគាត់ស្លាប់ យូរឆ្នាំមកហើយ ធាតអីមិនដឹងនៅណាទេធាតនឹងអថេធាតគឺធាតឆ្អឹងក៏មិនដឹងនៅណាជូនកាលនឹងគាត់ស្លាប់នៅខេត្តព្រៃវែងយើងធ្វើបន់អន្តើកសលនៅខេត្តបាត់ដំបង តើយើងធ្វើបន់អន្តើនឹងអន្តើមិនដល់បើឆ្ងាយម្លឹងម្លឹងអនុថែសូមវិសាជនីសំណួរនឹងលើជាលើកទី2ហ្នឹងកាលមុនមានគេសួរអញ្ចឹងដែរ គេថាពុកម្ដាយគេស្លាប់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់តោះសម័យសង្គ្រាមហើយដល់ទៅរកធាតរកវាមិនឃើញហើយដល់រកមិនឃើញកាប់ដីដាក់មកកោតយកមករំងទៅធ្វើបន់នៅគៀនស្វាយហើយសួរអាត្មាថាបានដល់គាត់ដែរអត់បើរកឆ្អឹងរកធាតមិនឃើញផងហើយម្ដាយឪពុកខ្លះមិនដឹងថាស្លាប់នៅឯណាទៀតបាត់ខ្លួនតាំងពីសម័យសង្គ្រាមអីចឹងហើយកូនចៅធ្វើហ្នឹងបានបន់ដល់គាត់ដែរអត់នេះមួយញោមណាមួយទៀត ម្ដាយស្លាប់នៅឯព្រៃវែងមកធ្វើឲ្យបាត់ដបងម្ដាយស្លាប់ឯបាត់ដបងធ្វើឲ្យកំពង់ចាមអ្នកអ្នកស្លាប់នៅឯអាមេរិកមកធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានបនដល់ដែរអត់ថារឿងបនរឿងកុសលនេះមិនមែនគិតទៅលើធៀបទេហើយក៏គេមិនមែនគិតទៅលើឆ្អឹងដែរហើយក៏មិនមែនគិតទៅលើចម្ងាយដែរគេគិតតែតាមធម៌ដែលសម្ដែងខាងដើមមិញហ្នឹងឯង តែកិច្ចពីហេតុ3នឹងត្រឹមត្រូវគឺទទួលបានហើយពីព្រោះយើងមិនមែនធ្វើបន់ឧទ្ទិសទៅឲ្យឆ្អឹងនោះទេ មិនមែនធ្វើបន់ឧទ្ទិសទៅឲ្យធាតនោះទេគឺឧទ្ទិសទៅដល់អាកំណើតថ្មីរបស់គាត់ហ៎គាត់ស្លាប់ទៅគាត់ចោលឆ្អឹងនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅ សល់2តួបន់និងតួបាបហ្នឹងទៅកើតជាវិញ្ញាណថ្មីបដិសន្ធិកើតជាកំណើតថ្មីមួយទៀតឯណោះអញ្ចឹងយើងឧទ្ទិសទៅឲ្យកំណើតថ្មីឯណោះទេមិនឧទ្ទិសមកឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានញោមណារួចត្រង់ឆ្ងាយត្រង់ចិត្តដែលយើងមិនដឹងហ្នឹងហើយបានគេឲ្យធ្វើតែ អ្នកឯណានៅប្រទេសនៅទិសទៅហ្នឹងបើយើងមើលមិនឃើញមិនដឹងទេពឹងទេផ្ដាឲ្យជួយនាំអញ្ចឹងទៅណាអង្គម្ចាស់ហើយអញ្ចឹងទោះជាធៀបនៅឯណាក៏ដោយស្លាប់នៅឯណាក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើត្រឹមត្រូវគឺត្រូវតែបានហើយសូមនិមន្តជ្រាបបាទជ្រាបហើយកឡោសេឆ្លាតណាស់អនុថែបើបន្ទុបាន10ខ្ញុំកណាប្រគិន10ពេញតែម្ដងអស្ចារណាស់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទ ការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលមិនមែនឧទ្ទិសឲ្យឆ្អឹងមិនមែនឧទ្ទិសគិតពីចម្ងាយទេ គឺឧទ្ទិសឲ្យកំណើតថ្មីរបស់គាត់នឹងបានទទួលនៅសុគតិភពឧទាហរណ៍ដូចជាមានរឿងនៅក្នុងចំនួនពុទ្ធសាសនាកាលដែលព្រះអង្គគង់នៅនោះមានស្ត្រីប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹង គាត់នឹងគិតតែធ្វើបន់ទេញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែរៀបស្លាប់នឹងក៏មានចិត្តនឹករលឹកចំពោះកូនចំពាក់វៈវិនរឿងចៅស្លាប់ទៅកើតកំណើតទៅជាប្រែតទៅញោមដល់កើតកំណើតទៅជាប្រែតទៅស្រាប់តែកូនចៅនឹងនាំគ្នា I smack a head. Oh. Oh. Oh.